بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد <clears throat> bugungi darsimizda muallif rahimahulloh aytadilarki babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima daraxt yoki tosh yoki shunga o'xshagan narsalar bilan tabarruh qilgan ya'ni baraka olgan yoki baraka umid qilgan shaxs haqidagi bob tabarruk deyishlik o'zi tabarraka degan kalima o'zi yaxshiligi ko'p degan ma'noda lekin bizni bu o'rinda keladigan kerak bo'lgan ma'no u at tabarruk baraka talab qilishlik va umid qilishlik ma'nosida baraka bo'lishligi yoki baraka talab qilinishligi yoki umid qilinishligi desak yoki ana shu barakani bo'lishligi ikkita narsani biri bilan bo'ladi birinchisi shariatda bayon qilingan muborak narsa masalan Alloh subhanahu va taolo tushirgan mana shu Qur'on. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak." Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Sizga tushirgan bu kitob kitob muborak, ya'ni yaxshiligi ko'pdir. Mana shu Qur'onning ko'p yaxshiliklaridan biri Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'on sabablik qanchadan qanchadan qancha odamlarni zalolatdan hidoyatga chorlaydi. Va uning qiroati, tilovati, o'qishligi ajrini o'qishligining ajrini oliyligi hattoiki bir harfi 10 hasana yaxshilik deb yoziladi nabiy sallallohu alayhi vasallam bayon qilganlaridek nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki alif lam mim bitta harf demayman balkim alif harf o'zi alohida va lom harf o'zi alohida va mim alohida o'zi harf alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih o'qiladigan bo'lsa alif lam mim kalimasini o'zida 30 ta hasana iktisob qiladi banda bu <clears throat> shariatda ma'lum bo'lgan barakali narsa va shunga o'xshagan hisminam bilinadigan barakalar ham bo'ladi u masalan bir shaxs o'zi muborak barakali bo'lishligi mumkin u baraka tarqatmaydi undan birov baraka umid qilmaydi lekin u shaxsni o'zi muborak barakalik odam bo'lishi mumkin ya'ni xayr yaxshiligi ko'p bo'lishligi mumkin yoki kitob yozilgan muallaf muborak barakali bo'lishligi mumkin yoki vaqt barakali bo'lishligi mumkin o'sha vaqtdan oz vaqtda ko'p narsaga ya'ni ko'p narsa foydalanganliklari uchun yoki yeyilgan taom barakali bo'lishligi mumkin shaxsi barakalik bo'lishligiga misol masalan nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlari yaxshiliklari ko'pligi va butun odam bolasini hidoyati Muhammad sallallohu alayhi vasallam sabablik bo'lishligi va shuningdek ummatda salaf solihda o'tgan shaxslar <clears throat> shularni biri shayxul islom muhammad ibn abdul vaham rahimahulloh va ulardan burun shayxul islom taymiya rahimahulloh qanchalik yolg'izlikda bo'lib lekin islom ummatiga tavhidni va sunnatni oliy qilishlikda juda ko'p hissa qo'shganlar va yozilgan narsa muallaf muborak bo'lishligi mumkin shaxsga ikkinchi umr ato qilingandek bo'lishligi mumkin masalan imom buxoriy rahimahullohni yozgan yig'gan hadis to'plamlari as sahihul musnad sahihul buxoriy Imom Buxoriyning sahihlari muborak kitob, barakali kitob, yaxshiliklari ko'p juda. Va shuningdek bir shaxsning umri vaqti barakali bo'lishligi mumkin. O'zi yoshi yosh o'tgan umri ham 35-40 ga atrofida nihoyasiga yetgan, lekin Alloh bergan umrini, vaqtini barakaligidan 60, 70, 100 yil yashagan odam tashamagan xayriyatlarni tashab ketgan. O'shaning uchun ba'zi bir ahlil islomda muallafotlar borki, 40 yoshga yetmagan olimlar deb mavzuda 40 ga 40 yoshga yetmasdan ilm asoslarini meros qilib qoldirib ketgan olimlar haqida yozishadi. va yeyilgan taom ham barakali bo'lishligi mumkin lekin mana shu o'rinda aytamiz yeyilgan taom barakalik deganda biza shu ko'p odamga yetishini o'ylab qolamiz ko'pincha ko'proq odam ozgina ya'ni taom ko'proq odamga yetsa taom barakali bo'ldi deyishadi bu to'g'ri gap lekin boshqa barakalikligi ham bor nima u ana shu asosiy bizga kerak joyi o'sha qanaqa bo'ladi u deyilsa ana shu yeyilgan taom sabablik Alloh subhanahu va taoloni ko'pdan ko'p bo'lgan ibodatlarini qoim qilishlik namozu ro'za talabi ilmu ibodat va shunga o'xshagan qancha qancha yeyilgan taomni quvvati bilan Alloh subhanahu va taolo juda ko'pdan ko'p yaxshiliklarni qilishlikka Alloh tavfiq beradi. Bu o'sha taomni muborak bo'lganligidan inshaalloh. Lekin yana shunday bir barakalar borki, bularni hammasi xayolda va xayolda bo'lgan, xayoldan tashqariga chiqmaydigan barakalar. bu aslida ilm egalari yoki taqvo egalarini suratida bo'lgan dajjollardan keladigan barakalar e, umid qilinadigan barakadan bularni hammasi shariatda yo'q balkim bu shaytonni vahyidan bo'lgan barakalardir shu odamni barakaligi yoki barakali emasligini bilishlikni kayfiyasi bor o'zi tariqasi yo'li bor qachonki shaxs Qur'on sunnatda to'g'ri bo'lsa tavhidi sunnatda to'g'ri bo'lsa shirku bid'atdan uzoq bo'lsa ma'siyatlardan salomat bo'lishlikka harakat qilgan odam bo'lsa shundan keyin u barakalik bo'lishligi mumkin muborak ya'ni yaxshiligi ko'p bo'lishi mumkin mana shu holatda ham undan barakalar talab qilinib ulardan bir narsa umid qilinmaydi ammo bir odam muborak deb umid qilinadi lekin shirk bilan tavhidni farqiga bormaydi balkim shirkka chaqirib tavhiddan qaytaradi va shirk o'rinlariga borishlikni va shu o'rinlarda ibodat qilishlikka chorlaydi odamlarni u odam muborak emas balkim barakani kesuvchi shaxs bo'lib hisoblanadi bu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima dedi bobda bir tol daraxt yoki tosh bu daraxt Alloh subhanahu va taolo o'zini yaratgan yerida o'stirib qo'ygan bir tol daraxt odamlarga hech qanaqa foyda yoki ziyonga ega emas. Ba'zi shaxslar o'sha bir diyorlarga borib qurg'ab qolgan daraxtlar yoki palon yil yashagan chinor tollari deb shularga har xil lattalarni boylab kelishadi o'sha daraxtlardan bir narsa umid qilinib bularni hammasi shariatdagi bid'at bo'ladi bu umar ibn xattob roziyallohu anhu safarlaridan birida nabiy sollallohu alayhi vasallam bir yarim mingta ashoblarimni ham bayatir ridvon hudaybiya vaqtida bayatir ridvon ashoblar ham bayat qilgan tolli e, o'sha daraxtni atrofida odamlar ibodat qilayotganini ko'rib o'sha daraxtni kesib tashlashlikka buyuradilar roziyallohu anhu va ardoh va illo u daraxt tagida kim nabiy sallallohu alayhi va sallam o'tirganlar va mana shu yerda yurishlikka haqli bo'lgan shaxslarning eng oliylari ashablari roziyallohu anhum ardohum va yana nima Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlikka va nabiy sallallohu alayhi va sallamning nusratiga yig'ilgan holatda bo'lgan bu daraxt shu daraxtni amirul mu'minin umar ibn xattob roziyallohu anhu <clears throat> kesib tashlashga buyurganlar va shuningdek shajar daraxt dedilar va av hajarin yoki tosh bilan tabarruk qilishlik bo'ladigan bo'lsa u ham joiz emas hattoki o'sha tosh Ka'badagi qora tosh bo'lsa ham undan baraka talab qilinmaydi. Balkim Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadislarida o'sha toshni faqat tavof vaqtida ushlaganliklari yoki ishora qilganliklari vorid bo'lgan. va umar ibn xattob roziyallohu anhu o'sha qoratoshni oldiga borib Allohga qasamki man sani oddiy bir toshligingni bilaman va san hech qanaqa ziyon ham foyda bermasligingni ham bilaman man nabiy sollallohu alayhi vasallamni sani taqbil qilganlarini ko'rmaganimda mandan taqbil bo'lmagan bo'lardi deydilar demak qora toshni o'pishlik bu tabarrukan emas balkim ham bo'ladi ittiboan nabiy sollallohu alayhi vasallamga faqatgina ergashishlik boshqa hech qanaqa ma'no yo'q bunda boshqa hech narsani umid qilishlik mumkin emas shuning uchun o'sha qora qoratoshni oldiga kelganida odamlar shuni qora qoratoshni ushlab o'zini badaniga surishligi yoki o'sha qora qoratoshni o'fatgan vaqtida ba'zi bir o'zini kiyimlarini ham surkashligi shunga yoki o'sha qora qoratoshni surkab o'zini yonidagi bolalariga qo'lini surkashligi bu odamlar nabiy sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih bir sunnatni bid'atga aylantirib olishlikdan bu shuning uchun bu narsalar joiz emas va ya'ni shu tosh va daraxt shunga o'xshagan narsalar u uylar bo'lishi mumkin uylardan biri nabiy sollallohu alayhi vasallamni hujralari hozirgi holatda unda qabrlari sharif bu o'rinda o'sha nabiy sollallohu alayhi vasallamni hujralarini dovonlariga kelib ishqalanishlik yoki shuni o'zida bir baraka qoldiradi deb o'ylab shunga bir narsalar boylashlik yoki tashlab ketishlik bularni hammasi shariatga xilof bu va shuningdek ba'zi bir qabrlarga borishlik o'sha qabristonda ko'tarilgan binolar muharram buni hammasi shulardan narsalar umid qilishlik yoki shu yerda narsa birorta sadaqalar beradigan bo'lsa ajri ko'proq bo'lib bo'ladi deb umid qilishlik bularni hammasi bid'at Allohning dinida Alloh rozi bo'lmagan narsani dinga kirgizishlik buni hammasi وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الله سبحانه وتعالى bu najm suratidagi surasidagi bu oyatni afaraaytum deyapti ya'ni xabar beringlarchi bu lot va uzzo va manot bu sizlar ibodat qilayotgan narsanglar nima u qurtubiy rahimaulloh aytadilarki bu oyatni boshida bir hazf qilingan taqdir bor ma'nosi bu oli halila oli hayla to'g'risida bir xabar beringlarchi bu hech qanaqa birortasiga foyda berib ziyon keltiribdimi hattoiki buni Allohga sherik şir qilasizlar johiliyatda bu arab arab johiliyatda bo'lgan odamlar mana shu lot va uzza va manot shularga ibodat qilishardi shularni oldida baraka talab umid qilishardi bu allat o'zi agar tashdid bilan o'qiladigan bo'lsa bu o'sha johiliy vaqtida hajga kelganlarga ba'zi bir taomlarni tayyorlab beruvchi shaxsi otiga ya'ni shuni sifatiga nomlab qo'yishgan allat deb taom tayyorlovchi degan ma'noda muayyan bir taomni tayyorlab berardi hattoiki mana shu solih odam o'lgandan keyin uni qabrini o'zlariga but qilib olishdi bu qabrlarga tabarruk qilishlik qabrlardan baraka talab qilishlikni natijasi bu va mana shunday solih kishilarni qabrlariga chuqur ketib qolishlik bu oldindan bo'lgan bir yomon qiliq va hozirgi kungacha ham davom etib kelmoqda ammo lat bizni bilgan qiroatga o'xshab taxfif bilan tashdidsiz bo'ladigan bo'lsa u Alloh ismidan ishtiqoq qilib bo'linib chiqarilgan bir kalima bo'ladi hattoiki ular bir o'zlari bir but toshdan but yasab o'shanga Alloh allat degan ism qo'yishgan bu tepada aytilganday toshlardan baraka talab qilishlikka kiradi bu mumkin emas va uzzo ham Allohni aziz degan ismidan olib but qilishgan va manat bu manodan ya'ni ana shu manot deb nomlangan butni oldida so'yilgan mollarning qo'ylarning qonini ko'p oqqanligidan nomlashgan shuni bularni hammasi nabiy sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelgan vaqtida Makka va Toif va Madina mushriklari har bittasi mana shulardan ba'zilarini o'zlariga Allohdan boshqa o'zlariga iloh qilib olishgan edi. Alloh subhanahu va taolo bularni ayblab aytadiki, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum va aba'ukum ma الله biha min سلطان bu allot val uzzo deb ulug'lab turgan bir butinglar bu faqatgina sizlar-yu sizlarni ota bobanglar nomlab olgan ismlardan boshqa hech narsa emasdir alloh subhanahu va taolo buni hech qanaqa bir haqligiga dalil tushirmagan bu botil إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان Alloh e, davomida aytadiki tabi'una illa zon ular mashi ishlarida faqatgina o'zlari o'ylagan bir hayollarga ergashishadi. Va ma tahwal anfus va nafslari xohlagan narsalarni o'zlariga din qilib ergashib ketishaveradi. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى Ularga haqiqatda Alloh Rabbilaridan to'g'rilik hidoyat keldi-yu, lekin ular bosh tortib mana shu bo'lmag'ur narsalarga ibodat qilib Allohga shirk keltirishadi demoqchi. Bu oyatni tepadagi bobga munosabati shuki, tepadagi etilgan butlar ga ibodat qiluvchi mushriklar Allohga ham ibodat qilishardi va shuningdek mana shu butlardan ham baraka talab qilishardi. Shuning uchun ularni oldiga kelishardi, duo qilishardi, oldida so'yishardi. Bularning hammasi hozirgi kunda qilinayotgan ba'zi bir toshlar yoki daraxtlar yoki buloqlar shunga o'xshagan joylarda Allohdan baraka umid qilinib ibodat qilinayotgan o'rinlar bularning hammasi shariatga qarshi mumkin emas وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه abu vaqid layfiy roziyallohu anhu aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan biz hunayn jangiga chiqqandik g'azvasiga shunda shu chiqqan vaqtimizda bu fath makkadan keyin fath makkada makka fath bo'lgandan keyin juda ko'p odamlar islomga kirishgan lekin islomga kirishganliklari bilan birga ularda tavhid masalasi juda bir muqarrar ravishda joylashmagan edi bu kelajakda etilgan gapni uzrini taqdim qilyaptilar aytadilarki va nahnu wa ahdin bi kufr biz kufrdan endi yangi chiqqan vaqtimiz edi deydilar kufrdan yangi chiqqan vaqtimiz edi va illo aytmoqchilarki buni Abu Bakr yoki Umar yoki Ibn Mas'ud yoki Abu Hurayra ular aytishgani yo'q bu gapni. Ya'ni hudatha ahdin bi kufr. Yaqinda o'sha kufrni tashab endi iymonni tanigan odamlar edik. Bu dalolat qiladiki, asl iymonda bo'lgan odam bunaqa narsalardan uzoq bo'ladi. Nahnu hudatha ahdin bi kufr. Shuning uchun din va islomni ma'lumoti zaif bo'lgan o'rinlarda yoki aslan tauhid e'lon qilinmaydigan va o'rgatilmaydigan o'rinlarda mana shunday shirk katta yoki kichik shirklari sodir bo'lishligi ajab emas. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallam bor holatda bo'lib turibdi bu. Ular o'sha dinni o'zlarida din juda yaxshi barqaror bo'lmaganligidan bu. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم biza bilardikki mushriklar ya'ni o'zlari ham vaqtida mushrik bo'lishgan mushriklarni bir daraxtlari bo'lardi o'sha urushdan o'sha jangdan oldin ular o'zlarini silohlari aslihalari qurol yaroqlarini o'sha tolga o'sha daraxtga ilib qo'yishardi maqsad nima yaxshilik umid qilishadi shu bilan baraka bo'ladi shu sababli yutamiz urushda degan maqsadlari bo'lardi ularni yuqalu laha zatu anwat, o'shanga zatu anwat deb nomlardik deyaptilar biz ham mana shu urushga chiqqan yo'limizda o'shanaqa bir daraxtni ko'rdik shunda nabiy sallallohu alayhi va sallamga: ey rasululloh bizga ham o'sha mushriklari daraxtidek bir daraxt qilib bering biza ham o'sha qurollarimizni ilib qo'yaylik deb degan gapni aytdik deydilar faqala rasululloh sollallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi vasallam allohu akbar dedilar olloh ulug'dir dedilar buni xursand bo'lganlari uchun aytganlari yo'q balkim bu narsadan ajablanib qilib iymon egasi bu gapni gapiradi deb bir hayron qolgandek etdilar allohu akbar dedilar innaha sunan bu insonni hayotidagi yo'li shunaqa bo'lib turadi latattabi'unna qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isroil musa Musa alayhi salatu vassalomni qavmi Banu Isroil Musoga aytgan gaplarini hozir etdinglar dedilar. Musa alayhissalotu vasallamning qavmlari Musa alayhissalotu vassalomga aytdilarki, aytishdiki, ij'allana ilahan kama lahum aliha. Ularni olihalariga o'xshagan bizga ham bir oliha qilib bering deganlarida, deyishganida Musa alayhissalotu vasallam aytdilarki, qola innakum qawmun tajhalun. Sizlar bir jaholatda nodonlik qilib turgan qavmsizlar dedilar. Alloh subhanahu va taoloni tashab, mashu olihaga ilkon qilasizlarmi? la tarkabunna sunana man kana qablakum sizlar bu oldingi o'tgan ummatni sunnasi ya'ni yo'liga ergashasizlar bu dalolat qiladiki Nabi sallallohu alayhi va sallamning hollarida mana shu holat bo'ldi. Bu sababi o'sha tauhidni o'z o'rnida o'sha shaxslarga barqaror bo'lmaganligi va shuningdek mushriklarni ahvollarini ko'rib o'shalarga yaqin bo'lganliklari uchun shularga o'xshashliklari bularni hammasi dalolat qiladiki bu ahvollar haqiqatda mo'minni hayotida yo'liqishi mumkin agar dinda barqaror bo'lmaydigan bo'lsa va nabiy sollallohu alayhi vasallamni bu aytgan hadislarida biroz foydalar bor shularni biri tepada aytib o'tdik islomdan dindan qanchalik odam uzoq bo'ladigan bo'lsa qanchalik shariat bilimi o'sha shariat bilimini boshida turgan narsa Alloh subhanahu va taoloni haqqi bo'lgan tavhid o'shani bilmasligi odamni to'g'ridan to'g'ri shirkka va kufrga olib borishligi mumkin va qancha qancha u yaxshi amallar qilmasin Alloh aytganday وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ya'ni qilgan amallari qanchalik ko'p bo'lsa ham ularda haqiqiy tavhid bo'lmaganligi uchun haba mansur bir to'zonga o'xshab yo'q qilib yuboriladi bir tiyinga qimmat qilgan amallar shuning uchun xalqqa yetkazishligi lozim bo'lgan eng birinchi ilm u tavhid ilmi bo'ladi va yana bir ana shu foydalarni biri Nabiy sallallohu alayhi va sallam ajablangan vaqtlarida Allohu akbar deb takbir etishliklari. Bir rivoyatda subhanalloh deb keladi. Bu mu'minga xos sifat ajablangan vaqtda Allohu akbar deyishligi va xursand bo'lgan vaqtda ham Allohu akbar desa bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashoblarini oralar orasida bo'lganlarida man sizlarni jannatni uchdan biri bo'lishinglarni umid qilaman deyishganida sahobalar takbir etishadi Allohu akbar deyishadi lekin ba'zi bir holatlarimizda yaxshi gaplarni eshitilsa bizada har xil chapeylar chalinadi bu o'zi asli islom ummatiga g'arib qiliq bu va nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki التكبير للنساء والتصفيق التكبير للرجال والتصفيق للنساء تصفيق للنساء tasfiq ya'ni chape chalishlik bir narsaga e'tibor berishlik uchun ayollar o'zlari gapirmasdan ovozlari chiqmasdan namozda adashganligini bildirmoqchi bo'lsa bir narsani eslatmoqchi bo'lsa butun erkaklarning orasida ovozini chiqarib subhanalloh demasdan tasfiq ya'ni ikki qo'lini bir biriga urib eslatma beradi bu ayollarni qilig'i bu ammo erkaklar takbir etishadi xursand bo'lganliklarida yoki nabiy sallallohu alayhi vasallam allohu akbar xoribat haybar haybarga bostirib kelganlarida ham takbir etanlar allohu akbar xoribat haybar deb va shuningdek nabiy sollallohu alayhi vasallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum dedilar hadisda sizlardan oldingilar qanaqa ish qilgan bo'lsa sizlar ham shularni yo'llariga ergashasizlar va shuningdek nabiy sallallohu alayhi va sallam bu ummat 73 firqaga bo'linadi Bularning hammasi ana shu oldingi ummatlarda bo'lgan adashliklar mana shu ummatda sodir bo'ladi shu narsa bundan saqlanishlikning yo'li Alloh subhanahu va taolo tushirgan vahiy bilan cheklanishlik bo'ladi. Endi mana shu hissada yana bir foyda borki, agar u qurol aslihalani o'sha daraxtga ilib qo'yishlikni o'ziga Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohga shirk keltirishlikka yaqin Allohga shirk keltirishlik deb hisoblab Musa va sallamni Allohdan boshqaga ibodat qilishlikka yaqin bo'lgan Banu Isroilni holiga o'xshatdilar. Shunchaki tolga ilib qo'yishlik, endi qabrlarni oldiga borib, kasallarini shifosini so'rasa, tijoratlarini yurishini so'rasa, g'oyiblarini topilishligini so'rasa, uni oldiga borib nazrlar taqdim qilsa, va uniga oldiga borib qo'ylar so'linsa yoki qabrni atroflarida tavof qilinsa yoki ularni oldida o'tirib ibodatlar qilinsa bularni ko'rgan nabiy agar nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarida nima nima deb aytardilar bularni hammasi shariatga qarshi amaldir va biza bilamiz biz bilamizki ibrat ma'nolardir ismlar ibratga olinmaydi al asmau la al haqaiq ismlar bir narsani haqiqatini o'zgartirmaydi ya'ni aroqni nima nom bilan nomlasa nomlasa nomlaversin lekin u nima nom bilan nomlasa ham u aroq u shuningdek bu hozirgi kunimizda o'liklarni va g'oyiblarga ibodat qilishlik shulardan yaxshilik yomonliklarni kelishligi yoki qaytarilishliklarini duo qilishlikni hozirgi kunda rivojlanishligi uchun tavassul deb nomlab olishgan bu ana shu shaxslarga bo'lgan shaytonni vahyi bu va odamlarni adashtirishlik bu va shuningdek ba'zi bir mutaqaddim mualliflar yoki muosirlardan yo'liqishligi mumkin Nabi sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir ahvollariga o'zlariga qiyos qilib, ba'zi bir barakalarni keltirishadi. Masalan, katta odamlardan qolgan ovqatlarni yeyishlik baraka, yaxshilikda o'tgan ilmlik yoki yaxshi amallik yoki avliyolar deyishadi shularni qo'llari tiygan joyidan ovqat yeyishlik yoki ularni qoldiqlaridan tanovul qilishlik yoki ularni kiyimlaridan kiyishlik shunga o'xshab o'xshab o'xshab yuringlik yoshing shunga yetsin shuna qilib yashagin deb yoki o'shani og'zidan olib taomni bolasiga berishlik Nabi sallallohu alayhi vasallamni Nabi sallallohu alayhi sallam oldilariga ashablar bolalarini olib kelib tahnik qildirishardi deb bularni hammasi shariatga xilof bo'ladi bu bu Nabi sallallohu alayhi sallamga boshqa shaxslarni qiyos qilishlik mumkin emas sababi Nabi sallallohu alayhi sallamga boshqa shaxs yaqin kelolmaydi unga o'xshash yoqda tursin yaqin bo'lishligi mumkin emas va shuningdek nabiy sollallohu alayhi vasallam ashoblari nabiy sallallohu alayhi vasallam hayot vaqtlarida ham vafot qilganlaridan keyin ham bu qilig'i bu ishni boshqa sahobalar ham qilmadilar shu ishni balkim qanday nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida bo'lsa va shuningdek u kishi vafot qilganlaridan keyin hech kim bolasini yo abu bakrga yo umarga yoki ulardan keyingi fazilatli sahobalarga olib kelishmadi va bu o'rinda dalolat qiladiki shirkni ichida kattasi va kichigi bor bu sahobalar mashi etgan gap bilan mushrik bo'lishmadi sabab bu shirkka olib boradigan bir sababni yetishdi shuning uchun ular mushrik bo'lishmadi ba'zilar mashi qissa bilan istidlol qiladiki mana sahobalar mushrik bo'lmadi-ku deb deb misol keltirishadi bu misol o'zlariga qarshi javob bo'ladi agar ular Nabi sallallohu alayhi sallam bildirganlaridan keyin o'rgatganlaridan keyin agar mashi amalga qaytgan bo'lishganida ular shirk qilgan bo'lishardi va bu hadisda yana bir foyda borki odam bir narsani o'rgatayotgan vaqtida Muhammad Abdullah rahimahulloh aytadilarki masoillaridan al-g'azabu inda ta'allum ya'ni ta'al inda ta'lim o'rgatilayotgan vaqtida g'azablanishligi mumkin va shunga o'xshagan bu hadisda aslan haqiqatda foydalar ko'p bu qisqacha yetishlikka harakat qilgan mavzuimiz bo'ldi shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetadi subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma solli ala muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين